Eskubalaian bidasoak hogeita sei urte pasa behar izan ditu asobal kopara itzuli arte. Asobal ligako lehen itzulia bigarren salkatuta bukatzea lortu eta asobal kopara salkatzea bazen aski marka. Baina, asteburuan buruan jeidan bidazoa handia dela erakutsi du zenbat jokalari garrantzitsu minduta eukiarren Jakobo Kuetararen mutilek final erdietan Granor Jersey irabazi egin zioten larun batean eta igandean Bartzelonaren kontrako finalean ezen sorpresarik eman. Are gehiago zazpigarren minutuan egin zuen bidazoak lehen gola. Ikaragarrizko kalitatea duen Bartzelonaren aurka. Hogeita iru, hogeita mazazpi, galdu zuen finala, baina Iker Serrano kapitainak argi zuen partida bukaeran gure mikrofonetan, finala behar bada ez, baina bidasoak bizituen une goxoa gogoan hartzekoa dela. Partidua segura ez da izan gure partidu ganonena, baina bueno, e, eh, e, eh, olako hasiera batekin zaila da partidua mantentzia, gure helburua ba, behintzat disfrutatzia zan, burua kaltsa, bukera arte ba, gure lan hain, hasieran kosta zaigo baina bueno, nik uste de eh, arro egoteko ba, onaino iritsi izana, eta Bueno, behintzat eh, urte asko zian bidasoak olako final bat jokatzen zula, bueno, e, egia esan ba oso harro hortaz. azkenean Atletiko Valladoliden aurka jokatuko dute oraingo honetan erge kopan.